Bineat esposito, egunon. Egunon. Beraz, eh, Francis Gabilanen zerrenda kide eh, zaitugu. Beste bi zerrendek, erraitu dute, egi direla, berrikuntza ekartzen dutela. Eta zue zireztela, zerrenda zaharra, kontinuista, urte iniz dara mazuena, kanbioa berdela. Berda, aldaketa? Ne ustez ez, eriko eh, etxe bat uh, eh, antzinean arazteko, behar da, eksperientzia, eta batzuetan atx berria, eta guen zerrenda ikusiz badirera amalau gaur uh, eh, autetxi segitzen dutela, eta badirera emeretzi aut, eh, autagai berri. Orduan bada alde batetik eksperientzia eta bestaldetik atx berria dinamismo berri bat ekartzeko. Zerbitzuak, bai autobusak, azenizamenduak, okindegiak, eh, komertzioak, nola horiek bermatu, hain ere musabal batean? e, nola zan, e, autobusak eta azien izemendua, hori dena, e, herri elkargoen e, gaindia, hortako behar da eksperientzia herri elkargoan, hori denak er, urruñako herrien proiektuak antzinarazteko, eta gero badie urruña bertako kezkak, eta hori denak e, usaiakoak eta e, okupatzen dituguna. Hmm. Zu laboraria zira, urruñan oraindik laborantza bada, ez hainitz, baino bada, e, nola da lurraren e, depresion fonzie, lurraren e, spekulazio hori urruñan ere sentitzen da? Urruñan nun kokatua den, endaia eta donibane artean, eta itxas bazterian eta mendi, e, mendi artean, e, egia da presion fonzie hori arrunt, arrunt goradera. Gero ikusi behar da beste gauz bat, urruña ditu etxalde eta baseri txiki batzuek, eta guk pelun bitartez segurtatu du e, laro, euneko laro eko lurrak natural edo agrikola egoitia. Hortako, laborari izaitia urruinan sostengatua da. Gero, horti goiti behar da e, sostengatu etxalde txikiak delakotz e, zirkuitu laburrak. Eta hoi... E, kasi zerrendaguziak ados gira eta kriza sanitori hori onion zenteiara zeidu, onion gehiago hori beharrezko dela. Eta gure programan hori ezaria du e, zirkuitu laburroak eh, sostengatzea eta garratzea urunean e, eh, gure etxalde txiki horiek segurtatzeko. E, itzuli gaite zen berriro e, bizitegien presio altu azkar hortara. Horri e, buru egiteko zuek zuen zerrendak ze alternatiba proposatzen ditu zegin daiteke hori merkatu hori apaldu dadin edo segitu behar da gehiago eraikitzen eta bizitegi sozialetaz. Pelu berrian e, hartu dugu e, lua ez finkatzen duena hortako eta e, eta eta horiek kondutan hartuz norasan joazan txiki bat e, e, jarri dugu bat eta erdikoa orduan hori segurtatuz eta gero luj gutxio kontsumitzeko e, hartu dugu soluzione bat OAP finkatzia eta OAP horietan ematen aldugu minimo oita bost bizileku hektarekotz. Hortako gutxitzen dugu kontsumua gehi, e, pertsona gehio ezartzeko hartzeko urunean. Eta gero hortik landa, oidena jarri dugu, oitamar, eunentzat oitamar alkilatzia soziala, eta oitam, eunentzat oitamar eh, OFS bitartez, e, jabedun bidia eta horiek, eta OFS horrekin antispekulazio hortako, eta gero gelditzen die euneko berrogoi, salmenta libroan edo. Mintza zen e, eh, zentroaz, kritika initz badira beste bizarrenden ganik, zuen zerrendenekiko, batezera itzineko urtetan, lan handiek egin dira kasko zentroa berritzeko, eta ala ere zentroa hila dela raiten da. Jadanik erran behar da, e, ez dela azkeneko sei urtetan, e, eh, zentroa ina da, onion aurreko guain dela, sortzi urte, orduan, E, hori e, kondutan hartuz, badie modifikazione bat inbiarrak hartu aditu konduetan, guen zerrendaburua Francis Gavilan elkartu dira komertzial eta denda nausi guziekin, erakusteko ze bizi modu obetzeko ekarri bardun. Orduan badugu guen programan modifikatu beharrak, beharba behar ba sensu e, zirkulazionekoak, e, behar ba aparkalekuak, eta hoidenak obetzeko, urruineko zentroa. Hizkuntzari buruz, nahiko nuke izbat erran, badira proposoen batzuk zenbait ustaritzen, da bezaz itxasun, da bezaz zenbait herritan, zendako ez, kontselgoetan ere, euskera gehiago zartu, zendako ez, hizkuntzaren inguruan engaiamendu azkarragoak hartu, horre xarta bat eh, konfederazioak egin baita ere, Hizkuntz politika nola ikusten dezu Badugu asmoa, norbeite eh, espezialista hizkuntzeko hartzia, me ez urruña bakarik. Eh, zatituko du, eh, bizpairu herrien artean, dokumentu ofizialak bidertzeko eta hori denak. Eta hoi, lemisiko urratsa izanen da, eta pixkanaka, pixkanaka ikusiko du, nola baliatuko duen, me hoi denak txita ondoren ikusiko du, bertze herriekin, nor izango den autetxia, eta araberian finkatuko du, gaur esateko nahiko ziur hori eta hori eginen dugu gezur bat izango like. Mm. Zue galaren nahikerie bauzue eh, emendatzeko euskararen presentzi soziala, karrikan, errikoetxan, administrazioan? Be, e, nik ikusten duitut e, guren zerrendan behar ba bada erdia ez dakiduena, eta bestetan ere, eta nik uh, usaiaz edo sortzez urruñara izanez, eta eskolan e, elebiduna izanez, ba, izatu dut ez dakit txantza hoi esateko, orduan nentzat e, gauza in, garantzitsua da, eta, eta ikusten da, oraingo ohiturekin eta kanpotik begiratzea hori gauza importante dela besten begietan hori hortako e, atxiki beharko du eta esfortzo bat egin ziur e, datoren e, sei urtetan. Prokurazio ez, bada polemika tipi bat, prokurazioak e, orain egiten aldirela bi guztu gainera, eta zure zernaburua gabilanek igorri du gutun bat erriko etxeku zider, erranez guk egiten aldu zuegu, zuen prokurazioa, batzu diote hori ez dela legala edo baituzte zalantze etikoak ere. Hoi, eh, norazan, kamp kampainan eh, legala edo ez legala dena, eh, legeak finkatzen du, eta balin bada zerbeite legal kanpo, e, plenta jarri behar da, eta gero ikusiko du, gero guk dein duguna badakigu kriza COVID horrekin e, zar asko beldurtu direla eta osasun, eta osasun kezka dutenak beldurtu direla boza emaitiagatik, eta guk nahi dugu e, horiek denak ez baztertu, denen beharra dugu autetxia izateko, eta modu, modu bat zen, prokurezioen bitartez, horiek boza guri emaitia. Gero, e, nola san, e, polizia bai du prokurazioen guziak, eta gero poliziak igortzen du erriko etxeri nor izango den prokurazioa bai ala ez. Orduan legal edo ez legal, hoi kampainan bakizu zer erraten den batzutan gezur bat, batzutan ei ez. Ni esker, binet esposito. <laughs> Eskerik asko zuri.